Egun hunde azale horroer. Hene egunko iritzien izena izanen da egiazko komplotistak. Egunoz, iakurten ahaldut Frantziako media kaseta edo politikaren nintzaldietan adibidez teknologia, transizio, ekologia rendako ezinbestekoa dela. Erraiten die, elektrizitate kontsumo menpertzeko linki erraikik dela. Bon. Edo mikronuklear zentralak kambio klimatikoen kontre borrokatzeko asmatuk izan diela. Edo egia errain zuin astokei. Ez dut entelegatzen, nula denaz beste trufatzen ahal diela. Hula, ahalke gabe. Geotahabu pentsatzen dut, benaholako zozokeiak jenten buietan egiazki sartzen ahaldia? Edo nahi diegue buiak hola izan dezen, hasto keiz beteik. Geo eni erraiten dut, kasu-kasu juge egiazko komplotista bilakatzen hiz. Komplotista erraitia, moda berri bat, media eta politikoek emanik. Bai, gui isilazteko, haien itza saintia guatuk igiazten die. Komplotistak, komplotistak. Bena huai, aski, eta beldurik gabe erraitan dut bai komplotistan izala. Eta media, politiko, edo zuen jakin suhandi er, egun erran nahi dut, zien astokeiak otoiut zezazie ene beauty kampo. Milesker, izan zite untsa, adio.